Joan den uh, ekainetik beraz uh, uh, Bayonako eh, eskutzi dauku uh, mezon de l'emploaren uh, batimendua, Jean Perre karrika berrian. Uh, kasik eunta laro gehi metro ditugu, egiazko bulego batzu lanean ongi aritzeko, lan baldintza onean aritzeko eta partaideak eta familiak untsa egezibitzeko lenguko egoera eh, ez baitzen oso baiko ja. Hori bai honan. Nahi. Hala, ez eta endaian ere badira gulegoak? Adan, miarritze eta endaian ditugu eh, bilguneak. Uh, endaian ikastolan dugu bilgunea, miarritzen uh, aurrak errezibitzen ditugu jeptu eskola publikoan, eta bai honan aurrak errezibitzen ditugu malegarri eskola publikoan, eta bulegoa da justu eh, egoitza soziala elkartearen kudeaketaren zat. Ados, beraz, bai honan egoitza nagusia, eta beste bilgune bat ere aipatuko dugu istantean, ustaritzekoa, eta bilanare eginen dugu, irideki baitzen, aurten. E, lehenik formakuntza saioari interesatzeko, ametsela eduzan, aintzina doa formakuntza saioa, zertan ziste? Haudan, duela bi urte hasi ginen semea elkartearekin partaidetzen aiga edo bafa formakuntza elebidunak proposatzen. gure idean da habilitazioa edo baimena ukaitea euskarazko bafa formakuntzak ah, proposatzeko udalekuren izenean. Hortan eskaira egin dugu irailean beraz ministeritzari eta be sorpresa ukanen dugu urtahilan jakiteko ea onartua den edo ez, hiru urteko ah, habilitazio bat da ah, eta ikusiko beraz gure izenean ba, uh, antolatzen alko ditugun ikastaldiak. Zer ikartzen dauzue ezagupen bat hala ere? Bai, ordan, jadanik ezagupen bat, hori eh, segur, gure esperientzia eta partekatzeko aukera, udaleko udalekoko goitamak bat urte ditu, beraz oitamak urte zain bat eh, esperientzia garatu ditu aurren animazioan, eta gure berezitasuna Euskararekiko, Euskaraz animatzea, eta hortan uh, da eskaz dena argiki, uh, dena frantsesez egiten da edo elebidunez, uh, eta hor bada lujaldean argiki behar bat, euskaraz aritzen diren animatzailean beharra bada eta euskarazko be kantuak, eh, aktibitateak ezagutzen dituzten eh, animatzaileak behar ditugu guk udalekun, baina beste egituretan ere behar dira. Eta hmm. hortara mm. eta eh, bultzatu nahi dugu, iduritzen baitzaigu ala ere be gu udaleku lujaldeko edo euskarazko aixiena, egeferente bat izaiten algarela. Eseski, euskara ipatzen baituzu, euskale irigune elkarguarekin nola dira hegemanetan, Hau da, momentukotz zaheman uh, berezidik, uh, aixien um, ardura erriko etxeak baitute. Baina uh, espero dugu laster elkargoarekin ahemanetan sartzea, guk badugulako uh, beti euskararekiko eta beraz hizkuntza politikaren uh, aktoreak gira ere, eta horrekiko espero dugu uh, elkargoarekin ahemanetan laster sartzea, eta bere gure bilguneetan eta egonaldietan oraindik gehiago um, be, lujalde osoko aujak elkar ezagutzen dira. Irorogeita mar bat egi desberdinetatik heldu dira udalekuko aujak uh, eh, adibide bat emateko justu baionako bilgunean, ama zazpi egi desberdinetatik heldu dira aujak, eta hori horrek dimentsio oroko jago bat ematen du, eta espero dugu elkargoak ah, hori iso eginen duela ere. Zua horrek errandu zua, isi aldiak eh, errikoetxean gain dela, errikoetxeak de, deliberatu beharko dute aurten eta zer egin eh, eluden sartzean, eh, jardu, eskola kanpoko jarduerekin segitu, tap delako horiekin, edo berriz lau egunerat pasatu, bez, eh, biztan dena, zuen e, zuen antolaketa lotua dela gai hori? Ha, ah, osoki, eh, duela be irurte orain, ez baina izronpatzen uh, eskolen egitmoa aldatu zen, uh, lehenago beguk azkenetan egun osoan bilguneak idekitzen genituen eskolarik ez, bait, ez baitzen, uh, lau egun terditarat pasatzean be bilguneak egun erdiz bakarrik ideki ditugu, aurren eh, frekantazioa galduz eta bestalde be animatzaileen zat behar ziren ere eh, lan orduak bete eta diruiturri berriak eh, sortu eta beraz tapak animatu ditugu eta antolatu toki batzuetan. Hor... be... Zebilan aldu Orduan, uh, dependitzen du zein, uh, zein ahlotan, diru aldetik guretzat baiko izan da, argiki, uh, tapek uh, diru iturri behia eman daukute eta la, la, lagundu gaitu batzutan uh, burua biska bat argiki. Uh, aldiz langileen uh, lan baldintzak hainitz txartu ditu, uh, be, uh, lehen egun oso batez lan egiten zutelarik, be orain da ordu bat eterdi hor, beste ordu bat eterdi beste toki batean, beraz, langile ez da bat ere goxoa izan. Lan egiteko manera ere ahundez berdina, beti ratan baitzen animazioan lan taldean ari zela, uh, beti bizpairu animatzailerekin, eta hor be askotan bakarrik eh, dira animatzaileak aur talde batean beste egitura batean, eskolarekin eta bar, beraz hori, gero uh, be, eskola elebidunetan eta ikastola gehiagotan uh, gure izena ezagotarazi dugu ere, eta gure aktivitateak beti ongi uh, etorriak izan dira, eta hortan balorapen baikoja egiten dugu. Bilguniak aipatzen genituen ostian zurekin amets lait zuzan, horretaraziko dugu udalikuko koordinatzailea zirela, koordinatzaile eta bat, zira bakarrik, Uh, eh, ideki zen joan den apirilean ustaritzekoa, uh, eh, berriz ideki, idekiko da, beraz, pentsatzen dut, eh, esperientzia baiko izan dela. Bai, bilan baikorra egiten dugu ustaritzeko bilguneaz. Uh, oporretan eh, idekitzen dugu beraz eraitzeko eh, eskolan. Eta apirilean parte hartze apala izan zen. Ba, siberriak baikinen, komunikazioa azkartu behar izan dugu. Uh, Elena Utondo zuzendaria buru belarri ibilida hortan. Laguntza ukan dugu ere uh, uh, tokikoen Eta bereziki ustaritzeko erriko partez ere bai. Eta udan parte parte hartzea hemen datu da, eta hartzen gira, be, bai, poliki poliki, behar bati eta gogo bati erantzuten dugula. uh, urriko oporretan ere eh, bilana baiko horra izan da, eta hor uh, urri asieran egin ginoen uh, gidaritza bat zorte bat, partaide guziekin, izan uh, ustaritzeko erriko txak, baina beste erriko etxeekin, uh, DDCS edo jones esporrekin kafarekin, EEP eta partaide guziekin, eta, uh, be, bai, bilan baiko ja eginik uh, eh, bilguneak uh, segituko du, beti azkartu behar dugu, gure kalitateari beti so, uh, eh, kasu egin behar dugu, biztan hori gure uh, ajeraren kalitatea guretzat oso importanta da, komunikazioa azkartu beti ere ezagutarazteko, uh, baina bai, segitzeko gogoarekin uh, ari gira. Hor, urtagilean e, idekiko da? edo eh, datak emaiteko, hor fitelu baita? Bai, hor da urtarrileko lehen hastean idekiko dugu, lau egunez, uh, be bitik uh, bostera, seiera, <laughs> ez dut uh, egutegia buruan. Be, urtatzeko hastean. Bala, urtatzeko haste hortan, uh, lau egunez, beraz, uh, lau bilguneak idekiak ditugu, endaia miarritze, baiona, eta ustaritzen. Uh, berriago baita ustaritzekoa, badira likuako ino, behar bada, bez, nora, norekin sartu harremanetan. Elena autondo aipatu duzu, baina deitzen alda bai honarat, zer eh, burasuek entzuten mali madute? Bai, eh, simpleena da edo eh, gure uh, udalekuko egoitzara deitzea, uh, edo webgune gure udaleku.net webgunean begiratzea, eta badira bilgune guzieren harremanak uh, zuzenean zuzendariarekin harremanetan sartzeko, eta beraz ustaritzen Elenarekin adibidez. Hala, neguan sartu ginen joan den eta beraz, egan nahi du elugari pentsatzen dela, otxailian baduzue plantarezagia ere aste bat, aragoian, eta hortarako animatzaileak badituzue, eta behar gogia duzue, hortan. Bai, ala urte guziz, neguleku eski egonaldian tolatzen dugu eta berrogeita mar bat aurrek parte hartzen dute uh, laugarren bosgarren mailetik kolegiorat, beraz talde polita, autobusez abiatzen dena urte guziz Bayonara kandantzun haste bat pasatzeko eta be, dena animatzaileak behar ditugu, beraz, eh, bederatzi animatzaile sekatzen ditugu egonaldi jortan parte hartzeko, eh, eta interesatua denari, be, albezain fite bere izena ezagutaraztea galetzen diogu, udalekurat deituz edo mail bat bidaliz, uh, gero berarekin ahemanetan sartuko gira setasun gehiago rentzat. Eta setasunak emanen ditugu elgarzketaren bukaeran, friseski, eh? hainbat gauza horien Ah, aipatzeko edo um, gehiago jakiteko hortaz. Uh, bederatzen animatzaile utxaileko eta ondotik ginen da primadera, eta primadera eta bereziki udarako berritasun bat eh, ere baduzue, txirin izan. Bai, ordan, entzatzen gira aldugunean, beti ez uh, urte guziz, baina aldugularik uh, egonaldi behi bat proposatzen edo proiektu behi bat proposatzen. Eta hori gira gogoetan, nera behentzat egitea egonaldi ibiltari bat, uh, ustailean mm, berdin amak bat egunez, ez dugu oraindik dena finkatua, beraz, zinko dut setasun uh, gehiegi eman, baina ideian da behitasun bat proposatzea, eta jadanika horren uh, behi emat atea be adibidez negulekun parte hartuko duten gazteeri ikusteko ea haien gogoeri ea, erantzuten duen uh, zertako ez apirelitik aintzina jadanik be gazteekin uh, proiektua pixka bat gehiago aintzina arazteko eta gazteak ere uh, uh, proiektuaren sorkuntzan parte hartu dezaten eta haien oporren uh, aktore izateko. Hala, beraz, eh, hemen dikarat ere, eh? zehaztuko delaik eh, berri zeipatuko dugu, ametsela edzuza. Eh, Bukazteko, urte, urtean zehar, urte guzian animazioak euskaraz, beraz, sortzen ditu, tasigortzatzen ditu udalekuk. Beraz, 2000 eme sortzigarren urteari begira, zer, zer espero, zer, zer ementura duzue? Bof, gauza asko, uh, be eh, aurrek eta familiak segitu dezaten uh, Euskaraz uh, aixiak bizitzen, udalekuren bitartez uh, biztan dena, baina beste aktivitateak ere garatzeko, baina uh, bai bai, uh, aurren parte hartza beti aurri zaitea, bai egon zat eta bai, uh, bai bilguneen zat, uh, partaidean aldetik ere espero dugu uh, beti behaien konfiantza ukaitea, eta ez dut gordetzen erriko etxeak eh, diru laguntzaren bitartez uh, gure aktivitatea lagundu dezaten. Pentsatzen baitugu zinez, uh, azkenan zerbitzu publiko bat betetzen dugula. Euskarazko uh, oso importanteak baitira Euskararen erabilpenaren zat eta, eta izkuntza politikaren zat. Eta be, formakuntza aldetik ere, espero dugu, uh, behar dugu, eh? urtahilan erantzun baiko jaukanen dugula ega habilitazioa unkanez. Eta eta poliki poliki hainbat formakuntza desberdin proposatzen alko ditugula, bai animatzaileri edo jadanik aurren ajeran lan egiten dutenekin edo, edo familiekin edo hainbat gauza sortzekoak dira beraz. Hala, idei guziak ongi etorriak dira, ideiak baditugu askotan gero da denbora hartu behar da gauzan. Untsa intzin eta ez da ibiltzeko. Udalikuk beraz baduela bere goitza behia bai honan, niretzat hasteko peire karika ola idurikatzeko edo irudikatzeko zaila dut, zertarik urbilda pixat kokatzeko edo auzoa edo? Ordoan, uh, etxe kolegiotik ez urrun. Ipar baionan, beraz. Hori da, ipar baionan, uh, edo Didier Deschamps. Di, voilà, Didier Deschamps. <laughs> Didier Deschamps ondoan eta albizia baionako egiko uh, gela municipalaren ondoan gira beraz, uh, bada aparkatzekoa, badira autobusak aintzinean pasten direnak, eta eta bada aktivitatea oso hortan. Hala, eta webgunea? Edo maila? udaleku.net webgunea, eta uda.lekuabildua, wanadu.fr uh, webgunea, ba, e-maila, barkatu. itzulia egina dugu beraz uh, udalikuz, bere berritasunetaz, asmoetaz, elduden urteari begira ere bai, zere. ere, ametsela edu zan, esker zuri. Mileskar.